Sommige net daar waar jy is, vat iemand se hand langs jou en dan met hom saam, met hom saam. Sjoe, papa, nee, dankie vir die aand. Here, dankie vir u teenwoordigheid en vanaand kom sê ons Here, ons het u lief. Here, ons het u lief met ons hele hart. Met ons hele siel, met al ons verstand. Here, u is 'n wonderlike God. Here, dankie dat u een beheer is. Here, dankie vir u teenwoordigheid so, Here, kom werk dit vanaand in ons. Here, kom raak ons vanaand aan, Here. Here, gee dat elke woord wat gesê word, Here, elke vers wat ons lees, dat dit net van U afkom. Dankie, dankie Jesus. Ons het U lief, Heer. Dankie vir die wordigheid. Here, kom raak ons harte aan. Here, kom raak ons gedagtes aan en gee dat ons vanaand die koninkryk sal sien soos wat ons uit die woord gelees. En ons dankie, ons dankie daarvoor, Jesus. In U naam alleen. Amen. Amen. Dankie, julle kom maar sit. Julle kom maar sit. So ons gaan 'n eh, ons gaan vanaand 'n bietjie praat oor 'n koninkryk kultuur. En ehm um, en 'n deel van daai tema is lei jy of lei jy? En ehm um, lei in die sin van L E I of lei in die sin van L A. Nou uh, wie van julle weet wat is die verskil? Wat is die verskil tussen lei en lei? Dis 'n langer wat se juffrou merk. <laughs> wat is die verskil tussen lei en lei? Ja. Lei met 'n lange y is ek suffer. Nee, dit gaan nie goed nie. En ehm um, lei met 'n e i is ek loop voor. Nou, ek wys die pad. Nou, uh, het het julle al gesien? Nou, hoe baie keer ons as Christene, nou ons as gelowiges, eintlik die pad van lyding met 'n lang y verkies. Nou, kry my tog net jammer. Nou, of dan dan, dan kom ons so 'n dag in die maand wat jy dink maar God het my verlaat. Nou, en ons ons verkies dit om baie keer in selfbejammering te wees. Nou, want Jesus is dan gelei. Die Bybel sê geseënd is die wat ly. En ons verkies om in hierdie hierdie wêreld van hierdie donker gat te leef, nou waar ons eintlik niks beteken en ons sien onsself as klein sondige mense. Nou dit teenoor God wat sê maar maar mense, ek wil hê julle moet voorloop. Ek wil hê julle moet die pad wys. Nou moenie lei ha ah, nee, maar lei ja. Nou hardloop voor. Nou be a lion. Nou roar for the kingdom. Nou maak jou stem dik. Het jy al daai ding gehoor? Nou, nou maak jou stem dik vir die koninkryk. Hartlik voor inteendeel Jesus praat en nou die disippels praat en nadat praat Paulus ook van die mense van die weg. En hy sê maar maar gelowiges, sê Christene, my kinders, julle is mense van die weg, van watse weg? Nou van die weg van Jesus. Julle is veronderstel om ouens te wys na Jesus toe. En en ehm, en eintlik daarmee saam, as ons sê ons is mense van die weg. Nou, nou weg beteken ook pad. Nou, as ons is mense van die pad en ons is verstel om men, veronderstel om mense van die pad af te lei. Ja, van die verkeerde pad af na die regte pad toe. Jy het gedink ek gaan sê van die heeltemal van die pad af. Dis hierdie domie. Ja. Ehm um, ons is veronderstel om mense van die verkeerde pad af te vat na die regte pad toe, na nou, uit die donker dieptes na sy wonderbaarlike lig, uit die wêreld uit na die koninkryk toe. Nou en dis 'n amazing mission wat God vir ons gee. Nou hy sê eintlik vir ons maar maar ek wil hê dat julle die kultuur moet verander. Nou ek wil hê dat julle die samelewing wil ver, moet verander en ek wil hê dat julle die wêreld verander deur mense van die weg te wees. Julle wys vir mense die weg na Jesus toe. Nou en dis 'n amazing amazing voorreg om so in diens van God te staan. 'n Interessante ding. Oor die oor die laaste 10 jaar, eintlik 20 jaar, is daar 'n verskriklike versnelling, acceleration van die wêreld Nou, 'n paar van julle het al hier gehoor. Nou, maar daar's 'n verskriklike acceleration. So byvoorbeeld 20 jaar terug was 10 jaar 10 jaar. So met ander woorde as jy na 10 jaar gekyk het, dan was dit actually 10 jaar in tyd. Nou, 18 jaar later in 2018 is 10 jaar gelyk aan 2 jaar. Met ander woorde, wat 10 jaar terug 10 jaar sou wees, kan jy kan jy in 2018 in 2 jaar indruk. Wat beteken die dinge gaan vinniger en vinniger en vinniger. Nou, 20 ehm, jaar voor die jaar 2000 het die, het die kerke wereldwijd decline, met andere woorden afgeneem, met 12%. En die, in die 18 jaar na 2000 het die kerke wereldwijd afgeneem met 40%. Dis insane, maar, net so, nou, in die 20 jaar voor 2000, was die groei van Christendom amper gelijk. Nou, so die kerke het begin decline, maar die groei was so amper gelijk. Nou so dieselfde hoeveelheid mense het die kerk verlaat as wat bygekom het. Nou in die 18 jaar na 2000 nou is daar amper dubbel soveel mense wat Christus aanneem as verlosser as wat daar is wat die kerk verlaat. Dis insin. Nou is die vraag, hoekom kom daai mense nie kerk toe nie? Hoekom sit ons nie vol vanaand? Hoekom is mense nie honger vir God nie? Al mense is honger vir God, maar mense is baie keer moeg vir die kerk. Hoekom? Want mense sien nie altyd buite wat ons sê ons binne glo nie. Nou en en die wêreld soek 'n Christendom, die wêreld soek mense wat sê maar maar weet jy wat, dit wat ek binne glo is ek nie skoon voor buite nie. Dit wat ek binne glo gaan ek buite gaan doen. Dit wat die Here binne in my gedoen het, wil ek hê hy moet binne in jou doen en ek gaan doen wat dit vat sodat jy dit kan kry. It's amazing wat gebeur wanneer ons actually begin leef wat God van ons vra. En nou, wanneer ons actually leef asof ons kinders van God is. So ons moet iets anders begin doen. Anders gaan kerke hulle deure toemaak en mense gaan begin wegdraai van God af. En wat is dit? Ons moet iets van die koninkryk van God aarde toe bring. Ons moet iets van die koninkryk van God op aarde uitleef. Ja, en dis dis eintlik 'n amazing ding en ek gaan nou 'n bietjie meer daarin gaan, maar maar ons moet 'n kultuur van die koninkryk op aarde skep. Nou kultuur is dit wat jy glo die reëls wat daar is, die ongeskrewe dinge. Nou wat jou so beïnvloed dat jy dit op die ount uitleef. So met ander woorde, ek glo sekere ding, ek sien dit oral en ek doen dit ook. OK? Ek glo ding, ek sien dit oral en ek doen dit ook. As almal vloek, dink ek is OK. Ek sien dit, ek doen dit. Nou, maar nou sê ons, kom ons draai daai ding om en ons maak dit goed. Kom ons maak 'n kultuur van die koninkryk. Met ander woorde, ons sien dat almal leef met Jesus in hulle. Ons sien dit, ons glo dit en ons doen dit. Ons skep 'n nuwe kultuur binne in die kultuur waarin ons leef. Die die amazing ding is God sê vir ons, julle is medewerkers. Nou ons dink so baie keer ons is ons is geen werkers van die koninkryk. Ja, dis baie keer lekker om Jesus net op Sondag te ken. Baie keer eh, baie keer kom ons in die week en dan weet jy, maar man, ek moet vir hierdie ou gebid het. En nou dat jy voel jy so skuldig en God God straf jy nie vir sulke goed nie. Maar die wêreld het nodig om te sien dat ons actually Christene is wat wat in die week ook omken. Ons kan nie meer bekostig om net op Sondag uit te sit en hier passiewe geloof te hê waar ons sit en luister en is lekker nie. Wat van as God so deel is van jou lewe? Wat enige een van julle wat hier sit, opstap op die verhoog en sê gee my daai mic, ek gaan En wat van as jy dit doen in die week ook? Dit sal insane wees. Ek gaan sweet as jy opstap in die mic vat, maar dis oké. Okay. Nee, God love it. <laughs> So imagine as God so deel is van jou lewe. Nou dat hulle hom in die res van die week ook in jou kan sien. Sê gefrie een langs jou, wees 'n voltydse Christen. So ons wil die koninkryk van God aarde te bring. Nou eh, daar's 'n mooi vers Matteus 6 vers 9 tot 13. Julle ken dit almal. Nou Matteus 6 vers 9 tot 13. Dis die Onse Vader. Dit sê so moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. En dan laat U wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree het. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Maar verlos ons van die bose. Nou, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U wil geskied in die hemel so ook op die aarde. Nou, in Jesus se eie gebed sê hy maar ek wil hê dat hemel en aarde een moet wees. Ek wil hê dat dit wat in die hemel gebeur moet ook op die aarde gebeur. And imagine wat sal gebeur wanneer dit actually gebeur. Nou, imagine wat sou gebeur as ons voorloop en ons vat die leiding en ons sê maar man, ons gaan dit wat in die hemel gebeur ook op aarde begin doen. Wat gebeur daar? Wat is die koninkryk van God? Nou, Romeine 14 vers 17. Romeine 14 vers 17. Dit sê die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees aan ons gee. Dis nie 'n saak van eet of drink nie, maar gehoorsaamheid aan God en vrede en vreugde wat die Heilige Gees vir ons gee. Gehoorsaamheid aan God. Nou, wanneer ons die koninkryk aarde toe bring, dan beteken dit dat ons in die eerste plek die heeltyd gehoorsaam is aan die Gees van God. Ons doen die heeltyd wat hy vir ons sê. Nou, so soos jy met ander woorde voor 'n wiskundetoets of 'n rektoets staan, nou, en die Here sê vir jou, bly by die huis, moenie kerk toe gaan nie. Dan sê jy, "Wyk Satan, nou, kom agter my." <laughs> Grasoe. Jy moet ook leer. Okay. Ehm um, maar as hy vir jou sê, moenie gaan na daai ding toe nie. Of moenie dit doen nie. Of weet jy wat? Bid vir hierdie ou. Vat daai ene vir koffie. Nee, en hy begin met jou praat, dan beteken dit dat ons gehoorsaam moet raak aan daai stem. Hoe weet ons of iemand gehoorsaam is aan God? Dit is baie eenvoudig. Kyk hoe leef hulle. Kyk wat sê hulle en kyk wat doen hulle. Nou, as iemand kwaad is, as iemand hierdie woede in hulle het, En hulle gaan bid en hulle kom net so kwaad uit as wat hulle ingegaan en dan beteken dit hulle praat met iemand anders wat nie God is nie. Met wie praat hulle? Ek weet nie, dalk met hulle self. Ja. Baie van ons hou van daarvan om met onsself te praat. Ek het altyd so in die klas gesit en kyk ek so uit. En dan nadat vra die juffrou, sy sê: "Pieter, waar is jy?" <laughs> En dan kyk ek terug en dan begin ek sing: "Ek is hier." <laughs> dit nooit goed gewerk nie. Maar <laughs> Ja, jy sien ons iemand is gehoorsaam aan God. Dit wat <laughs> hulle toe hulle leef. Ek sê maar ek lag baie keer vir my eie grappies, maar is ok. <laughs> dit wat hulle leef, dit wat hulle sê en dit wat hulle doen. daarmee saam vrede en vreugde. Leef jy uit die vrede van God uit wanneer dinge nie goed gaan nie? En het jy vreugde in die middel van die storm? Ehm, ons het gister ook hierdie voorbeeld gebruik En uh, ek ken ons onthou wie dit eers gebruik het nie. Maar maar dit sê basies hierdie wat gebeur wanneer jy 'n lemoen squeeze? Daar kom lemoensap uit. Nou wat sal gebeur as jy 'n lemoen squeeze en daar kom appelsap uit? Iets is fout. En jy het 'n weird boom geplant. Wat was <laughs> iets anders? Maar iets is fout. Nou sê dieselfde ding, maar maar wat sal gebeur as mense ons squeeze, as die wêreld ons squeeze en alles anders kom uit behalwe Jesus? Dan beteken dit ons het nie regtig hierdie verhouding met hom nie. So bou 'n verhouding met hom, connect so met hom dat wanneer jy gesqueeze word, net hy kan uitkom. En dan sien die mense die koninkryk van God op aarde. Wanneer ons ander dinge doen as wat hulle sou verwag ons ooit sal doen. Hoe sien ons die koninkryk? Dit wat jy doen, dit wat jy sê en hoe jy leef. As jy geskwees word, wat kom uit? Die volgende ding, die koninkryk van God. Die koninkryk van God is God se heerskappy op aarde. Nou, die Engels sê dit so mooi. Dit sê kingdom, the king's dominion. Nou, met ander woorde, waar die koning regeer. So so ons is veronderstel om so naby aan God te leef dat mense die hele tyd kan sien maar God regeer in ons lewens. Dat hy die koning is van ons lewe. Sê gou vir een langs jou die koning van jou lewe. En daardeur ja, beïnvloed ons die kultuur waarin ons leef. Ja, daardeur beïnvloed ons die kultuur. Nou die amazing ding is die gees van God gee vir ons die gereedskap om die heerskappy van God op aarde uit te leef. Nou, hy gee vir ons die vrug van die Gees, hy gee vir ons die gawes van die Gees, hy gee vir ons die leiding van die Gees en ons soveel meer goed. Nou en hy sê maar maar doen hierdie goed, leef in hierdie goed en mense sal kan sien wie in jou lewe regeer. En wanneer mense sien wie in jou lewe regeer, sien hulle wie oor hulle lewe kan regeer. Hulle sien wie die verandering kan bring. Hulle sien wie die genesing kan bring. As hulle jou sien, moet hulle hom sien. As hulle jou sien, moet hulle weet God leef. Ons moet so naby aan God kom dat mense na ons kyk en weet, maar hier's 'n God wat regeer. Sy heerskappy duur ewig. As hulle ons sien, moet hulle ons Vader sien. Sien ons word geroep om disippels te maak wat disippels maak. Matteus 28 vers 18 tot 19 sê dit. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Maar kyk gou eerste vers. Jesus kom toe nader en sê vir hulle aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Ja, dis eintlik so mooi. Hoekom sê hy dit? Hoekom sê die Here maar aan my is alle mag gegee? En eh, en dis eintlik vir my 'n ongelooflike ding. Hy kom sê eintlik maar ek heers oor alles. En maak seker ek heers ook oor jou sodat ander wil hê dat ek ook oor hulle moet heers. Nou en dis nie 'n slegte heerskappy nie. Die heerskappy van God uh, is connected aan die liefde van God. So waar die liefde van God heers, heers God en ons moet dit vir ander wys. Nou daar's hierdie mooi hierdie mooi verhaal van van disipelskap in die oud in die Ou Testament. Ehm uh, as jy iemand gevolg het, nou as jy 'n disipel was van iemand, wou jy so naby aan hulle stap dat die stof van hulle hakke op jou val. Nou en en dis 'n amazing ding. So so hy sê maar maak disippels van al die nasies. Met ander woorde, kry ander mense om my so in jou te sien dat hulle so naby aan my wil stap dat die stof van my skoene op hulle val. Dis amazing. Maak disippels wat disippels maak. Hoe kan jy dit doen? Doen dit deur my mag. Ek het al die mag in die wêreld. Dis dis eintlik so groot dat dat dat Jesus dit sê. En in daai gedeelte bring hy bring hy iets in konteks in wat ons al heel heel in die begin van die Bybel lees waar dit sê maar hier sal 'n ou kom. Hier sal 'n mens kom wat al die mag, al die heerskappy in die aarde het. En ek wil dit gou vir julle wys. Daniël 7 vers 13 tot 14. Dit sê my nagtelike visioen het voortgeduur. Daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese. Hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. Dit sal nie tot nul gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie sy heerskappy, sy koningskap sal nie ophou nie. So as Jesus sê ek het al die mag in die wêreld, dan sê hy ek het al die heerskappy, ek het al die koningskap, ek het al die eer in die wêreld. Dis al voorheen beloof en hier's die vervulling van die belofte. Nou nou die interessante is die boek Daniël is honderde jare waarskynlik voor Jesus geskryf. En dit voorspel wat gaan gebeur. Hier gaan 'n ou kom met al die mag en hier staan hy voor hulle. sien so baie keer gee God vir ons 'n belofte. Ek kyk na jou, ek sien jou raak, ek weet wat gaan aan in jou lewe. Ek wil vir jou hoop gee, ek wil dit doen. En as sien ons nie die belofte kom nie en ons vergeet om die geloof te hou. Maar hier kom wys Jesus vir ons en sê ek gee die belofte en ek vervul die belofte. Hou net vas aan my. Die interessante is die eh, die woord vir heerskappy is hierdie woord. Sholton. Sholton, ek kon hom nie lekker uitspreek nie. My Hebreëus is nie so goed nie sultan en dit beteken dominion of gesag oor 'n gebied. Nou en die Engels sê dit so mooi, hy sê supremacy, ascendancy, dominance, superiority, authority, power, rule and lordship. So as God sê ek het al die mag in die wêreld en sê hy I'm the supreme one. Nou ek is die opperwese. Ek is die groot een, ek regeer oor die aarde. Ek het al die mag. Maar jy sien mooi ding van Jesus. Hy wys nie vir ons hoe kragtig hy is deur al die mag in die wêreld te gebruik nie. Hy wys vir ons hoe kragtig hy is deur al die liefde van die wêreld bymekaar te bring. Deur liefde wys hy vir ons sy krag. En omdat hy daardie liefde het, omdat hy daardie mag het om al die liefde in die wêreld een spot bymekaar te bring en selfs deur ons te laat werk, kan ons disippels maak van die nasies. En wanneer al die nasies disippels is, wanneer almal hom ken, dan is sy heerskappy volmaak. So ons moet iets anders doen as wat ons die hele tyd doen. Ons moet sy heerskappy uitleef op aarde. Ons moet vir mense wys wat in die hemel aangaan. Ons moet vir mense die mag, die heerskappy van God probeer wys. Nou is die vraag, hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? En daar's drie maniere. Identiteit, geloof en spanning. Identiteit, geloof en spanning. Ek skielik vir 'n bietjie agtergrond net kom speel. So ons sê as ons voor wil loop As ons die koninkryk van God aarde toe wil bring, as ons vir mense wil wys wie regeer in ons lewe en wie in hulle lewe moet regeer, dan het ons hierdie drie goed nodig. Geloof in Jesus, nommer 1. Ons moet ons geloof in hom uitbou, nou dat mense na ons kyk en sê, "Hey man, hey woman, ek soek dit wat jy het. Ek sien dit werk." Geloof gaan daaroor om gesouk te word met Jesus. Nou, hy moet in ons ingetrek word en hy moet uit ons uitloop, nou soos uit 'n spons uit. En dit is eintlik 'n amazing ding. sien in die in die ou verbond kom God na Abraham toe en hy sê vir hom Abraham, nou in Genesis 2 dink ek. Sê hy vir hom Abraham, ek gaan vir jou 'n God wees. En ek gaan die, die God wees van jou nageslag. Ek sien jou nie in die steek laat nie. Dan sê hy hierdie: Glo net in my. Glo net in my. Abraham kry 'n belofte van die beloofde land. En hy gaan soek dit, maar hy kry dit nooit nie. Maar hy hou aan glo. Hy hou aan glo en Abraham se sukses word op die ou end bepaal deur die feit dat hy sy geloof kon hou al het hy nooit die beloofde land gesien nie. Baie keer gaan jy nie sukses kry as jy bid nie. Baie keer gaan jy nie 'n antwoord kry as jy bid nie. Maar hou aan glo ten spyte daarvan. Dalk is die beloofde land nie vir jou nie, maar vir die een wat na jou kom. Moenie ophou nie. Sukses word nie gemeet aan hoe vinnig God antwoord nie. Sukses in geloof word gemeet aan hoe lank jy dit kan hou. Hou dit, hou dit, hou dit. Onder die nuwe verbond word geloof nie meer gebou op wat ons kan doen nie, maar alles op wat hy kan doen. In die nuwe verbond is die belofte vervul. Die belofte wat in Daniël al gekom het. Hier kom een wat heers. Nou is die een hier wat heers. sien onder die ou verbond, Abraham het vorentoe gekyk gesê, maar ons soek daai geloof. Nou, ons hou vas aan dit. Ons jaag dit. Onder die nuwe verbond is dit Die geloof is nie meer iets waarna ons streef nie, dis iets wat jy alreeds het as gevolg van dit wat hy gedoen het. So jy gaan staan bo op geloof, dit word jou fondasie en ons kyk na die volgende belofte en die volgende belofte is dat die hemel en aarde een sal word. Hoekom? Want die nuwe Jerusalem word op aarde gestig. So ons kyk vorentoe met geloof as ons fondasie. Bou jou geloof, bou jou geloof, moenie ophou nie. Die volgende ding is identiteit. As jy weet wie sin jy is, gaan jy weet wie jy is en gaan jy weet waar jy in jou pad is. As jy weet wie sin jy is, gaan jy weet wie jy is en gaan jy weet waar jy in jou op pad is. As jy weet wie die Vader is, dan gaan jy weet wie jy is. Jy is 'n kind van die Vader. Jy is 'n kind van God. Hè? Ons sing 'n liedjie. It's who I am. It's who I am kan nie verder gaan nie want ek ken nie die res nie. <laughs> weet wie jy is in God, hou vas daaraan en as jy 'n kind van God is, dan moet jy ook weet jy het toegang tot God. En as jy toegang tot God het, het jy toegang tot al die bronne van God. Nou, jy is soos 'n kind wat in jou in jou huis instap en jy het toegang tot jou yskas. Jy kan jou pa se yskas oopmaak en al hulle melk drink. Nou moet jy waarskynlik dit weer gaan koop, maar dis oukei. Okay. <laughs> Dis net so met die hemel. Jy gaan na die hemel toe en jy sê Here, maar help my hiermee of Here praat met my hieroor. En hy maak vir jou sy yskas oop. En die Here se yskas is vol van die vrug van sy gees, Galasiërs. Galasiërs 5 en vol van die van die gawes van die gees en soveel meer. Ja, nou, 1 Korintiërs 12. Die derde ding is spanning. En nou dink jy dadelik maar ek wil nie stres nie. Ek wil nie die Here moet my laat stres nie. Ek kan nie nog vat nie. Rek is lank genoeg. <laughs> Hulle sê ja. <laughs> Hier is 'n goeie spanning. Dis 'n goeie spanning. Sien as ons glo in God en ons weet wie hy ons gemaak het om te wees, dan is daar heeltyd 'n spanning om daai twee te laat match. Want ons geloof en dit wie ons is, moet ooreenstem. Dit wie ons vir die wêreld wys ons is, vir die wêreld wys wie hy is. En ons heeltyd 'n spanning om ons terug te trek na die ou lewe toe. Ons heeltyd hierdie ding wat sê maar kom terug na 'n kultuur toe waar God eintlik nie welkom is nie. Nou, nee, kom ons begin mense uitsluit. Kom ons begin vloek, kom ons begin al die ander goeders doen. So daar's heeltyd hierdie heilige spanning binne in ons. Maar wanneer jy partner met die Heilige Gees, dan nou, begin daai spanning verdwyn, nou en jou geloof word jou identiteit. En dan so nou en dan gaan ons weer van die pad af, maar dis oukei. Okay. Hy bring ons elke keer terug, elke keer terug. So moenie spanning as 'n slegte ding sien nie. As jy as jy daar sit en jy sê maar ek kan nie glo ek het dit al weer gedoen nie. Dis oukei. Okay. Dis deel van die spanning paart net met die gees dat hy jou weer vorentoe vat. Moenie teruggaan nie. Spanning skep energie. Skep energie tussen die oue en die nuwe. Die ou mens, die nuwe mens. Hierdie kultuur van die wêreld en dan die kultuur van die koninkryk. En wanneer ons in spanning instap, begin ons planne maak om die kultuur van die koninkryk op aarde te kry. Ek gaan meer Bybelstudie doen. Ek gaan meer met God praat, ek gaan meer worship. Ek gaan meer op my mat lê en net hoor wat God sê. Ja, is dit mooi geruim. Ek gaan meer op my mat lê en net luister. Spandeer tyd met God. Laat jou identiteit vorm deur jou geloof. Hoekom doen ons hierdie? Hoekom glo ons? Hoekom wil ons sê hy moet ons maak soos wat hy wil hê ons moet wees? Hoekom leef ons in spanning? Sodat ons die koninkryk aarde toe kan bring. Dat so mense kan wys wie God is, hoe liefdevol hy is en hoe kragtig hy is. Dit is 'n baie way. Jy kan nie die liefde en die krag van God vir mekaar skei nie. Waar liefde is, is krag en waar krag is, is liefde. En as die een sonder die ander ingaan, as jy byvoorbeeld vir iemand bid vir genesing en jy is soos word gesond in die naam van Jesus. Ja, en in die oomblik as hulle gesond is, sê jy soos, "Da gaan jy." Dis ons liefde nie. As jy vir iemand bid en hulle word actually gesond. Sê jy soos, "Hey man, kom maar drink saam jou koffie." Ja. Daai goed moet met liefde gepaard gaan, dan is dit van God af. Hoe kom dit ons dit? Sodat Habakuk 2 vers 14. Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde geken word. Ons wil hê almal moet Jesus ken en saam 'n verskil maak. Ons wil hê almal moet so naby aan hom stap dat die stof van hulle voete, die stof van sy voete op hulle voete sal val. Almal moet Jesus ken. En hier is die ding. God gee vir jou die outoriteit. Hy gee vir jou die geloof en hy gee vir jou die identiteit om die koninkryk aarde toe te bring sodat almal hom sal ken. Wat is autoriteit? Autoriteit is jy is die outeur van jou tyd. OK, jy skryf jou eie storie, maar God is die ultimate authority. En nou, hy het die grootste autoriteit. En ons leef uit sy krag, uit ons leef uit sy autoriteit uit. So wat ons doen op aarde is ons skryf sy storie op aarde. Ons is die outeur van God se storie vandag. Leef dit uit. gaan vra word sommer net so vir 'n minuut vir 'n minuut stil. Mag dit julle oë waar jy sit. Mag dit jou oë daar waar jy sit. Die Here gee vir ons verskillende gawes en verskillende visies van hoe ons vir die wêreld kan wys wat in die hemel aangaan. Hoe ons vir die wêreld die koninkryk van God kan wys. Deel daarvan is hoe jy leef, jou leefstyl. Of jy gehoorsaam is of jy vrede het en of jy vreugde het. My vraag is, hoe kan jy die koninkryk van God aarde toe bring? Wat se visie gee hy vir jou? So gevra, vat net so 30 sekondes en vra net vir God, Here, maar wat is dit wat ek moet doen dat mense U kan sien? Wat is dit wat ek moet doen sodat ons die kultuur kan verander om 'n kultuur te wees van die koninkryk van God? van net gou so 'n minuut en so 30 sekondes. Vra net vir hom. Wat moet jy doen? Here, dankie. Dankie dat ons die koninkryk aarde toe kan bring. Here, dit net in U te glo. Here, kom wys ons vanaand net wie ons is. Here, kom bou ons identiteit in U. Ons is U kinders en ons is so lief vir U. Here, help ons om U liefde in die wêreld uit te leef. Here, help ons om U U magtigheid, U heerskappy in die wêreld in te vat. Want anders sal sien die belofte is vervul. Die Heerser is hier. Maar net so die liefdevolle God is hier. Here, dankie vir elkeen vanaand wat wat hulle tyd opoffer om hier te wees. Here, dankie vir elkeen wat vanaand belydenis van geloof aflê en ons eer dit net vir hulle. Dankie. So ons gaan nou in in belydenis aflegging ingaan. En ehm um, ek wil net vra dat die jeugkommissie en al die klein groepleiers ehm um, van hierdie groep kan julle asseblief vorentoe kom en sommer op die verhoog kom staan. Die jeugkommissie en al die klein groepleiers van hierdie groep kom staan gou op die verhoog vir my. Asseblief kom staan saam met ons hier voor. As 'n jeugkommissie en die klein groepleiers van hierdie groep, kom staan gou van hier voor. Kom staan sommer hier voor. Kom staan sommer hier voor. En sê dit is so wonderlik om om te weet dat die mense is wat ook hulle tyd gee nou om saam met ons hierdie pad van disipelskap te stap en ons eer julle net vanaand. Dankie vir julle tyd. Dankie dat julle inkoop in hierdie visie wat eh, wat God ook vir die vir die kerk gegee het. En uh, mag die Here julle seën. Ons weet uh, julle sonnaande is nou baie boring van hier af. <laughs> Ehm um, maar ons ons bid regtig dat die Here julle sal seën op die pad en as julle ooit weer wil betrokke raak en by 'n groep spesifiek doen dit. En kan ons net vir hulle almal 'n hande klap gee asseblief? So belydenis aflegging gaan daaroor dat ons dat ons deur 'n proses van disipelskap gaan. En dan sê ons vanaand kom sê ons maar ons is reg om gestuur te word. Ons is deur hierdie proses van disipelskap. Ons wil Jesus volg en ons gaan saam met die gemeente dit doen. En dit is eintlik 'n amazing geleentheid. Nou terselfdertyd antwoord ons op die doop en ons sê ja Here, maar dit wat U kom beloof het, dit glo ons en wat het God beloof? Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. En nou kom sê ons ja Here. Ek bevestig net weer maar ek is ook U kind. Dis 'n wonderlike en spesiale geleentheid. Ons verklaar dit voor almal. In die in die ou dae was daar die beweging wat gesê het maar geloof is 'n privaat ding. Geloof is nie 'n privaat ding nie. Geloof is vir die wêreld. En daarom kom sê ons vanaand, Jesus Here. Hier is ons. Stuur ons, gebruik ons. En ons gaan dit saam met ander mense doen. En wat 'n voorreg. So ek gaan dan die volgende mense oproep. En dan gaan ek vra dat julle sommer voor my kom staan. Andrea Botes, Arno Bota, Mika de Villiers, Elred Du Plessis, Jana Goosen, Renier Jansen van Rensburg, Monique Kreinau, Michaela van Bosch, Zander van Tonder en Bianca Visser. So ek het vir julle gesê voor die tyd vanaand gaan julle net ja sê. Maar eintlik gaan julle al vier die vrae sê. Sonder ek dit vir julle gee. Ken julle dit? This <laughs> is what? <laughs> Dis okay. okay, so julle ken die proses. Ek gaan vir julle vier vrae vra en aan die einde daarvan gaan ek julle opregte antwoorde vra. En uh en maak dit vanaand jou voorneme om te sê maar Maar ek glo hierdie goed in my hart. Ek doen dit nie omdat ek eendag 'n babatjie wil doop nie. <laughs> Asseblief nie nou al nie. <laughs> Ek doen dit nie omdat ek eendag wil trou nie. Ek doen dit omdat ek dit doen vir Jesus. So is die vier vrae. Ek bely dat die Here Jesus Christus my persoonlike verlosser is en dat ek hom liefhet. Ek bely dat ek glo in die Ou en die Nuwe Testament as woord van God en riglyn van my lewe. Ek bely dat ek deel is van die kerk en deur my gawes 'n verskil wil maak in die wêreld. En dan ek aanvaar dat ek en medegelowiges die verantwoordelikheid het om mekaar op die regte pad te hou. Andrea glo dit. Arnie glo dit. Mika glo dit. Elret glo dit. Jana glo dit. Renier, glo jy dit? Monay, glo jy dit? Michaela, glo jy dit? Sander, glo jy dit? En Bianca, glo jy dit? Dan wat is jou antwoord? Wat is jou antwoord? Wat is jou antwoord? Wat is jou antwoord? Wat is jou antwoord? Ja, nee. Ja. Okay. So jy het dan nou twee keer ja gesê. En dis eintlik so wonderlik, 'n dubbele bevestiging. En ek gaan dit nou 'n derde een maak. Jy weet ons die Bybel hou van die drie's, né? Die drie eenheid. So ek wil daarom weer kom bevestig. Ja. Die Here as julle herder. As julle Vader en julle sy kinders. Dankie dat julle glo. Dankie dat julle vir hom ja sê. En dit is dan vir my 'n voorreg om hiermee te bevestig dat julle beleidende lidmate is van die NG Kerk Stellenberg is. Ja, wees gehoorsaam in sy woord. Leef uit wat hy vir julle sê en mag die Here julle seën uit julle sokkies uit op hierdie pad. Ja, baie geluk. Kom ons sê eh, ek gevra dat julle omdraai en dan gee ons vir hulle hande klap. So julle kan omdraai. Kom ons gee vir hulle hande klap. Miskien lê net so 5 sekondes nog van awkward staan. Ja. Nee. <laughs> Asse dankie julle. Kom ons sê vir julle gedagte. Ek gaan vra voor ons afsluit dat ons hulle net seën. So kan almal gou vir ons opstaan. Almal staan gou op. Julle het hier al 'n paar keer gedoen en hulle staan hier in die middel. Ek gaan vra almal kom vir my nader en dat julle hulle hande oplê as jy ver wil staan, is dit ook reg en wys net jou hande na hulle toe. Ons staan gou nader. En dan sit iemand en as ek kom sit jy net 'n hand op hulle. Staan gou nader, kom sit jy gou hand op hulle. Ons gee hulle so 'n minuut kans. Sê kom julle staan gou nader, kom staan gou nader. Kom. Ons sê eh, kom staan genader, kom staan genader, kom staan genader. Res van ons kom steek ons hande uit na hulle toe. En dan sê ons hulle vanaand. Here ons dankie vanaand vir 'n groep jong mense wat voor U kom sê, Here, en voor hierdie gemeente kom sê, hier is ons. Here, help ons om hulle te ondersteun, Here, saam met hulle hierdie pad te stap en en Here, daarin wil ons hulle vanaand kom seën, Here, met U teenwoordigheid. Here, ons seën hulle vanaand met U seën, Here, ons seën hulle vanaand met die Vader, ons seën hulle met die Heilige Gees. Here, Here, dankie dat U saam met hulle hierdie pad gestap het. Here, gebruik hulle om verandering te bring in die wêreld. Here, gebruik hulle om die koninkryk van die hemel op die koninkryk van die aarde te bring. Here, laat die twee een word deur hulle. Here, gebruik hulle om liefde te saai in die wêreld. Here, gebruik hulle om in die krag te loop waar ook al hulle gaan. Here, gee dat hulle evangelie sal verkondig sonder skaamte. Here, en dat hulle ander aan die brand sal steek vir U. Here, gebruik hulle. Dankie daarvoor, Jesus. Here, vanaand seën ons hulle. Ons seën hulle met die vuur van die Gees. Ons seën hulle met die liefde van die Vader. Here, en ons seën hulle met die verlossing van die seën. Dankie Jesus dat U saam met hulle stap. En dankie dat U hulle so liefhet. Wow, Lord. Dankie vir elkeen wat wat vanaand net hier voor ons staan. Here, dankie vir elkeen wat U net liefhet. Wees saam met hulle. Here, wees saam met hulle in die eksamen. Here, laat hulle die vakansie geniet wat voor lê. Here, dankie vir 'n proses wat voltooi is. En dat hulle disippels van U is. En ons dankie, ons dankie, ons dankie daarvoor, Jesus. In U naam alle.